Zašto je bilo više i za nas? Ja sam učio 20 porcija, ali je puno novinara. Je li bilo 20? Jesu, je li donijela Zorica 20? Ali puno ljudi. Sad ćemo hmm. mi na čevapa, idemo sad na čevapa. Dobro.